Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh أيها الحافرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين Hadirin kaum muslimin anu mulia soksanaos il pengasan diwangunku maksud maupoyan danntawi syukur karena maha suci Wirehnukerbuan bumi bawi Raos diuluran rahhmatmuagung anu nyoko muara karena kuatna Imman Islamdin put Annanna menyebakan pengajian tehukuran ngajilah diwak dan kaskuring tapi singkuring maual ngebahas langsung masalah syukur dasardayak parantos pada uninga tinggal praktek daek syukuran tapi singkuringrek ngebahas perkaraan nusanes jadi di pengajian rang coba-coba ngebahas masalah tobat pan singkuring ngebahas masalah tobat anu kahiji tadi disebat urang teh basih keneh tas ninggalkeun bulan Ramadan eta teh tas tobat kanu maha suci nu kadua rek mekelan panganten supaya jadi jelema nu pinter tobat sabab untung jeung rugina manusia gumantung kana kanyaan jeung kadeueuh Allah sedengkeun kadeueuh Allah moal daikeun lancar datangna ka urang lamun kahalangan ku dosa hari dosa lain pamerek jeung lain warisantium Bapak terpungsi di wariskentuk kanjeng nabi tapi dosa teh urangsurangannyiil dosa urang ke Gusti Allah anulu namaing ngebahas masalah tobat singing serangan usus anu hadir beda jadi hariu urang tahu obat Maha suci kurang dan mebolokotku dosa dosaan pokok mah pu antaraan urngan ter karena wanita Allah orangrang hare-harre karena wanita Allah Bal urang resep ngarepak Jing ngalanggar banyaknyarek Allah baru karena hubungan orangrang Jing Allah jadi pegak hubungan rang Jing papadasa jadi gan jadi rengan disebut berdosa lumrahna nuutkan pandangan awamah dosa man manusia dibagi dua aya dosa anu langsung terhadap Allah ayaah dosa kurang jeilmpa pada kurang sarna ah hakekat nama dosa merusak kamah ngapakan akibat menjadi sabar pokok manak nganterp karena wanitatah Allah dan manusia ngarampak karena nyarek Allah akhirnya jeng Allah renggang lantaran Allahbernnu jeng manak renggang lantaran manusia kata Jong bonngan urangtelurut karena aturan Allah eta dosa orang diantalisnya Dipetaanknya Su urangaria tobatna aya dina jalur nonbenku Allah jadi jelas nama dan mere damar mere lampu gesanyaangan kaum muslimin khusus nadiri simkuring serangan supaya tobat natessa nadaik lantaran di caangan ku elmu etak memawi urang coba ngebahas tobat hadirm kaum muslimin Na Muya muud urangrekngebahas masalah tobat sak kurangrangkurana kur diana Jawab pasalan loka hijji naon Hartina tobat muka 2 Iha waktu na tobat nuka tilu naon saat na toba nuka kumaha cara tobat jeng kas toba annuttrahirma kumaha jaminan Allah jeing rasuna ngenaan jeleman Uda jeing robungen Taubat tangaran kurang coba-coba jawab pertanyaan muka hiji tea punya na Harmbateli kira-kira baldak ogenya Hartina to balik De make balik dari mana karena bener nah make balik karena bener tadidina tos dimana tos bobol loko ccing dinakotakan salahnya jadi tobate balik Tina Kedul karena dayikan balik Tina koret karena Bagel baliktinana berwi hati karena jembar mana balik Tina booh kataroyo karena bodo alewo balik Ti salat karena salat balik Tina kafir karena Islam balik Tina musrik karena tahuhi eta tobate Model ibu badai angkat Ka Jakarta bulan Sawal Dari ingtandina bulan puasamah Sugante sawal Dewal gedeka bingungnya Komodina kue lembaran mah baju utuhdha Harun ayah Sugande gubran Sawal tedek terus bunga Adisi horeng datang sawwal Tebinggung nambahan luwi tidekning para lebaran A namamah komo para mikir baju urut lebaran cangka bayar. Haimaklum mau bingung teh akal terterapati jalan leos sta sisi jalan tenitung mobil jurusan gul nyatan ujung-ujung celak tumpak mau bingung teh ah, pan bepati sare gek bujur anmpel karena porsi mobil teh bareng je na panon jelepungutan hudang-hudang di Cirebon salah tak bener salah tua bener salah mana balik Deiicimbonte ke ujung beungnda tadi dia naik na videonaian ini Dei ka Jakarta tobat lain astamfirullahal Ahim bagjali tobate lain istighfar itu mencet sepuh Da tobat me istighfar bejana cek ajengan Eta oge tobat keeh nga eta mah wedakna eta mahmitna Dan nupang penting nama ngomah banget Meing wedak dua jeng ka oge ari tisi bangett maka pan mere wedate kampur jengcile. Nupang penting na mar balik Ti as salahkana bener kakara diulalas ku pangapuan ang ikhlas. astangfirullah hal wa Builaih nun guststi da Gusti jembarpangampura mugi Gusti ngahampurakana kakhawan jisim Abdi nuri haja nu di haja nudi aku dosa jenu abdi tenya yeneta dosa jadi istighbarmah wadakna nupang penting na sibel ngeti lain Har pentingrai bersihdak di Ma dossa timto gitu bukan dosa nganpe datara istighfar kumakah eta jelma getol si banget ngannti didak atau kulit asli naK tempopok Pahi je upih nurraga Abdi mo getol istighfar ngan peda ccing wae dina salah eta dilema getol di wedak ngante si nupang haek nama wari dibersihan wedak di tapel konserasi ka nupang indah nama balik gewatina salah karena bener harita keneh di aku pu ucapan nuku kangjeng nabi di contohan astagfirullahaladzim innahu kana ghaffaro menang gitu ge astagfirullahaladzim wa atubu ilaih kenging gitu ge Ah abdi mah teu bisa panjang. Astagfirullahal azim. Heuh bisa kitu ge. Numawi abdi mah teu bisa nyebut astagfirullah teh. Nah, atuh ngaku Islam ti budak teu kaki kiwari can bisa istighfar istighfar acan. Sabara kali bawa Jali ah terserah. Dek sakali, heuh dua kali moal disiksa, tilu kali istimewa. Boro-boro urang Kangjeng Nabi Rasulullah dosa sap sap keterangantara kurang 100 kali istighfar Rasulullah dosa lebih gunung tangg parahu istighfar tiluguru pantast magrib kelain je nabi Adamdina Quran kaosbu-ibu nusok semuanya tapikah ngaku jahat kappanan Allah banlama anfusana Nabi Adam jahat Guy nabi nah wangsulikan poko Mas Allah jadi tobat baliktina salah karena bener baliktina kedul karena daykan baliktina batal karena hak baliktina musyrik karena tauhid buru-buru dinjalku ucapan asalfirmo halla nukar 2 Iha ataubi tobatjali formal nama waktu anurminaku ulama tobatte dibagi karena obat waktu ngaliwatan obat panau obat waktuku maha lka hiji tobate ayat tobat harianlah Iraha tobat harian deh ngaliwatan pantos salat nulima waktu tobat itu teh. Eta nupang penting nama tobat harian. Salat urang mapan keur salat lohor turu masa tobatnya bah. Akan <laughs> biasa we tobat itu. Pan salat mah eta mah kewajiban ti Allah ibadah teh. Ya. Nah ari tobat lain ibadah. Salat ge tobat ngan tobat nu ditangtukeun waktuna ku Allah sagala-galana. Tobat harian. pernah sahabat naros kakjeng nabi ya Rasulullah hari salat pardu naon ganyaran nana nuka kuping tenyaran salat sut ganyaran tahajud ganyaran duha ganyaran witir ganyaran tahiyaat almas ganyaran maca Quran Ari salat pardu menit teka kuping ganyaran nanacinc temken nggak ngarahharasek naik salat Panjl mamapatiik Um Tuhan Rasul lamun diharapun imah anjunun aya walungan gede bari China nga guidag baddag, Ter anjun man sappo lima kali kira-kira bersihdaki anjun atwa mual. Cug sahabat tatos wegusti bersih mahtah salat pardu mangga bersihken dosa anyyun tiuhh tepi ka lohor, Cog salat lohor bersih dosa na. Nyunda dosa cog salat asar bersih dosa ti lohor tepi kas asar. nyende dosa diasasar tepika magrib bersih dosa diasasar tepika magribku salat magrib nyendei dosag salat Isa bersih dosa ti magrib tepi Ka Ia repwe sare kerek dan in dosa tobat Oh lain salat masalah ketong disebut tobatuh nyebut mangandina salat pun ayaah kecap-kecap tobat kedep ru ibu teh sujud dia keur subhana rabbiyal a'la cek ibu gitu nya, subhana rabbiyal a'la aya nu make wabi hamdihi pek bae subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi aya nu umum make wabi hamdihi entong dipaksa subhana rabbiyal a'la ulah cara santri pribados kamari bulan puasa santri kilat anak tempa di luar Pak baru sanri pas yaker parbut wabi hamdiuhnya tunnyuk tenden tong gitu maneh ah, kalau pasasan tong ngomong ke nyebut Abdinimang maka wabi hamdihi maka tulus salat tinang make wadihi dewek m manehlah gitu tuhmogak dalilmah Aduh dongkap wengi taraweh tanu sok make wa bihamdihi dititah imam jadi anjir imam atuh rada merengut mung wa teh Ari usum sujud sekalian meureun demonstrasi bakat tingku keheul ka baturna ngageleger subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi gitu nu ditungkam teh teu ngeunaan atuh pan ngajawab subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdihi gitu kan ieu ya mah edan kabeh ieu ya mah nya ari nganter hawa nafsu mah sanajan agama nu diperebutkeunana tapi nafsu nu jadi motivasina pan tungtungna tapi ka pasyakeun salah pan lillahi ta'ala atuh ulah pasyana ulah ku nafsu tak keur salat ari geus subhana rabbiyal a'la teh pan diuk ibu teh selek disebutna lungguh basa kolot baheula mah kumaha pokna rabbir firli bukan lain tobat gitu Nun Gustisim Abdi nadapanguradiboku dosak dii ibu di Mekkah manging Arif berjamahah di Mekkahmah tartin nanti diajar salat korangan sing Antong nyin salat dua rakaat Sugan setengah jamkati ibu Antong keraasa amis salat dari salat Sigahya macakan paramah dua rakaat ya capek tapi labun salat tartin 100 rakaat kekarasa doau kedepruk sujud subhana rabbiyal a'la tilu kali beres gek diuk rabbir firli nun gusti abdi bobolokot ku dosa hampura rugi temen dunia akhirat mun segusti tengah hampura Nini mun teu tiasa ngucapkeun nu sajana tong kunyem-kunyem teu pupukuh sakitu ge jadi. Rabbighfirli. Geus. Pek sujud deui sing tartib. wi warham Gusti itu pantes Abdi diberre rahmat Gusti meninggal karena dosa si gaki tapi sana wasski itu jisim Abdi Ambmon serrangan pika piwalalas pika asih jisim Abdi Gusti waburni warfa luhur ke darajat jisim Abdi sana jan tukang beca Abdi teku sih ang buburu ngaduk tukang macul tukang nga ramet tukang tanur hina Abdi teh paparin darajat numulia Gusti ce teh teka pernahkujisim Abdi atau kupun anakmunku Abdi jengku pun anak teka penak di alam dunia atau darajatunken di akhirat Gusti kesalah warzu nih paparin rezeki kengan naftahan anak bonjok ngarah Abdi Tengar rupak karena barang haram Gusti datang Gen Riki muhalal 1000 Wah dini HP Abdi bang gera Gusti keteran agama makanan celiti uang faka kuping tapi Abdi be koe nurut terusing paparin Hidayah jeng tahu fe Gusti sana jangan segala ayaah Ari Abdi Gering mencaya hartos na wa finii paparin kacageran lahir batin kuma tungtung Wa Fui Gusti ayaah gininya doa eta Abong menang nabi mimitinana rob Billy mentada jeng kacageran cuma tungtungwaksuani mimiti tobat tungtung tobat tengah-tengah barang penta daerahetapanggindingan eh, doa massanya nama mengkaningker salah mengkaningmpi girang doa tapi luhatlah lo eh Rob bisa bijmata dasarnya nama tegu atro-atrokan jauh neangan doa Madura <laughs> jender salat subuhjung lohur kusimkuring ditanya ce jauh-jauhtinglah kam Kyai di Bandung laas doa di Bandung sala <laughs> doawi salat sing tartib singca salat sekali waktu masihkuring Agul Agul bukanmu agamamat tuh eh, terbatas lain ahli iman dital teh dipakai kali watos ma'ah musepuh atauom ngiring salat tuh di masjid di Bandung di Istiqomah dek jumaah dektaraweh inikh dua jam dirinya dan masa naget imam terkasiga kiroatdahirromanhim maksud si ki kiat Di pasamuan panjang Hai Ananca Imam teker usung sujud usum ruku Allahuakbar encan tepi karena barmamaktarakaruku Kakara Allahuakbar Kakara Imam Nahudang Sami Allahman Hamidahtarudag robbanwalakalaharma lain cara di ujung beung pada salahnya sini be gitunya Imam detupi jadi udaht-udat bangsat Lara sujudku simkuring disinggung tadi pe Subhan Robal ala Subhan Robal Alawabbi Hamdihi ayaah keterangan anak pekngan ulah nih gawek perkara lu tanggung jawab ilmu pek beda istilah beda pahala ataudica bisa akur bisa diakurkan tinggal anjing ke anjing kuring kekuring Allahu yajima bakal kumpul ke di palingun pengaran Allah kurang perang jawab masing-masing tinggal itu jadi obatte muka hiji disebut tobat no hari itu Haran ngaliwatan pantok salat lima waktu lka 2 waktu natombate tobat mingguan ngaliwatan salat jumaah salat jumaah awe tapi sanajang ibu Utara salat jumaah hargagaan Tapoe Jumaah jenggur jumaat Pak disebut Napoe Jumaat Saydul ayam Raja Napoe disa Minggu eta hargagaan Widu wajib jumaah terus salaki jembatur ke jumaahkhoibb gergogowokargutba wemo pare bangsal di hadap masjid beringembaan hayam si tete sopan ulah itu mentasikuring sing ayaah tapak natina uraan kaum ibu Eren sajama ibu tidak mua rugi cicing di imah konci panto budakmu cerik sia jempling. juma uh rupa- rupa ko jumaah seba da ma wajib dalaki terus pan itu growwo kan digarawo kan itu di warungan tri muah piri nga goreng penda ku cos depita kamme ku ahli jumah kabehkhotin debita kam sekan ngamo buat orang yang perda ulaki itu en sajaam tidak hargagaan jelelma salaki ibu umat Islam nur ibadah ke Allah mal lakukan ibadah jumaah Ulah ayayan wanita ngaliwat karpun masjidmun mudahdak umur tilima tahun ucing-ucian di Harpun masjid tewaku ibu cicing siah poii jumaat tuh batur terjumaah hargagaan rahhmat Allah Kerturun dibikirkan salatjen dibikir ka jelelma anu ngaguan jeng hargagaan poi jumaat. Katos ya. Kaum muslimin anu katilu waktuna tobat teh tobat tahunan ngaliwatan ibadah puasa tobat eta teh. Jejeritan urang teh Allah yang menang pengampura. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni tobat tahunan nuka opa. punya waktu na tombatenyaeta tobat sahmur hirup Sakali ngaliwatan pantok ibadah haji mereencek ibu jencek bapak atau Ari itumah Pak Ghazali Abdimah tobate reksa tahu Sakali wekeguan bulan puasa datang Kaliru praktek nama ulah gitu etama kesempatan-kesempatan pantokpantok waktuwaktumahema sama dadam nama ualpoi mannya cek tukang dagang teh di ujung burung aku ring mah ka pasar teh engkewe tilu poe deui ka lebaran ari nyatu sapa poe teh kumaha kapan dosa ge dijeun unggal poe atuh tobatna ulah nunggu-nunggu taunan kudu kumaha tuh? lol we keterangan tinu maha suci wasari'u ila magfiratim mir rabbikum muncul bahasa Indonesia nama harus bersegera kudu lumpat du living competition kudu balak buru-buru tobat naun sabab hiji dosar nadijin alpoe nuka dua urang terkontrak umur jeng Nu ma suci kuma hak mendi titar balik ngaduhu keajan anakkerbobopot dosa Numata kuare u I marorobiikum buru-buru tobat balak budak balak jeng kolok rek tobat balap jeng aki-aki rektobat numbunghar balap jeng Numishin rektoba nubodo balap jegu pinter rektoba Kyai balap jeng coppet rektobat Hansip balap jeng Jenderal rektobat Nah us sababi kaburu ditah balik lka 2 dii dosana kaburu Numpuk ada dosa numpuk kurang tenyaho Y eta dosa akhirnya teka bilang dimana teka bilang tekatbatan loba kejahatannut di aku jahat lantaranpokohok tobat U ulah cara pegawei pegawai negeri lain pegawai negeri di Balung pagawek pada umum na Iman utama pegawai Negeri di Libanon di Irak jadiu pegawai negeri di Irak mau diajak tobat Hay guru-buru urang tar obata jawab lainang pensiun gitu wudhu nurut ke aturan nuditant kepusara na aturan karena dek aturan kuma paling tobat ibadah Hai setiap ibadah aya aturan naun aturan teh paling pokok sing uninga syarat-srat na tobat na ya syaratlah lobak naon baikrongkabehhan bijil ngaaka bawa Ka imah aya tilugurutulsyarat tobatnutan kudu dipakai kulemanrek tobat tilu Sikiraku ibu tekacabumi namunjaliji ka tobat-kurang bakal diperhatos kengkurabul alamin bakal dijenan dihargaan lamunpon syarat nukah hijjinya eta kudu sadar yen urang boga dosaaan pati ganti ngantos kaki ngantos na Aduh Ka gitu kurang gantiku bahasa Sundanya nuka hiji masyarakatobate kudu rumahak yen urang boga dosa hari rumah kanan dosadekhampur Irek Bali model tadieka Jakarta kalau su kacilbon cek anak ngete mana just rumah salah pasti ayam balik etak 100 hari rumah sakit minangka tangka tangngka hirup namunmun di pelapan jadi dimana jadi kembangan jengbuahan tak takal rumah saate cobaba di namanah ba jeng ibu deh Ni jeng aki meak rumah saat di pasti buahan Nam buah hand hanjakal jadi hanjakal terbuah rumahsa setiap jeleman rumahsa dosa pasti hanjakal masinggerekan 7h liur kuliling Ruosos Gusti Abdi Tebo dosaosos ada terbuahan hanjakal maubohong ke rumah Dan rumahsa masuk hanjakal atuh syarat tobat muka dua wudhu hanjakal miggalwe dosa mimitinya hese sama langkah jelema anu kan model putra ibu teh berdegong. diboke Cellina aner oggo na disintre kalaka adret-ajretan dicopott nyerek dirangket karena lebihtisna kalauaka ngamuk bakatku be kesadaran pan Ayah Halgole dicanakku Ibu teh ditoto karena tarang budak tapi pupus tarang budak teh golokgok detik Pak Ibu teh merendung saya jo salahnego cucu si kabinabinaan ternafsu teh cum macecek ibu rumah sakit rumah sakit kami dengan ternafsu aku makan tun han jakal kami muasa kali-kali dengan ternafsu Umma buahna terkadang Hal naga dicacat di jin Sulu sabab jeleman Tuhan jakal tadi tununaok timbul ikrar Umma Ikarrna nggakguraat jagat nette leker melah jantung aim muasa kali-kali de gawe dosa han jakal Nu kamari genyilaakan Iimana tim nyilaken pula warga di imah tangga hanya hal muasa kali-kali dari loga ke tantan syarat tobat nukatilu mah ulah balik Deit nidawedo dosa Joweh Alquranu Dinas surat Al- Imran ayat 135 walam Yuirru alammafau wa ya lamun lamun bener tobatnya punya balik be salah karena ah, bener beratnyamah <laughs> gitu jawab daerahnya di baru umum Aduh matapi baru anu ke resep usaha nyin dosa diajak tobate soka lekenuh cek nu digawen pensiium cekdak go aki-aki naon da lain masa dosa ke rezeki zamanwari atau aduh itu basat ituna tobat kira-kira adalah lupa terbukki gitu Nah bakat balik Deca dosa sigar bener tanya ngomong kayakncendaisharku akal sigar bener tapi salah naga kaehhanan simpuring malah diajak kan si manbes mampu se y u mu ngaji jeungngsimpuring ta air na kuma jawab na artos ayaah awak sehat pun anak bes gede lain tehaang mu nga haji te ngait namakng ingit permekkah mu nga haji elektroba a balik mekahin do kama hab mangke mu nga haji te kira-kira pi dua koe dipae la tein dosa dewi kiok nate aya itu nubalikmekang yen dora kado rata-rata di lem abk mah kokten rata-rata jadi meme nyit kam Mekah tukang gulungan batuok ngum gen bangsal samblekngan balik na guru jadi samblek sa tengah mulai su cager data tomba eh, ngim gen samblek balik na guru jadi duablek Ulah cara mudadak pun adik adik pribados nyekel mobil kamarisasi rohwah terbados di orang ngaji kekasih atau mioti Bandung tejar 2 hujan ngagebrenya sudah kuuh janji karena janji pago Jalima Insya Allah malah terbita lombaj leman unduh di orang ngajie maneh manalah laku gitu sihgue jalipur urutankabeh bisa at urutan-urutan janjisinnyaan tepat karena janjikpusik-ik singing janji kasih masing ini oh, hujan ini katabita terbade hujan de malah dugi Kalimbanganmahek mau gong butar raji jalan deh ambil teka tinggal kumunjungngku hujangi kam more panas menrangmente sang-gede nyere bijados jang diingan panon poek datangyo didang datang kuma Man lain gitu u datang katasip Pak panas poies ga merenditas metu hujan eraak temen mobil urang bombol dilong atas ngawuuku atau orang- ditu sekali orang baru rumah mobil jika itu kumama jawab lah di kotor Dei gitu tadi dosa De persis ter budak tadi bareng dek nyup sanggu di nebokosinkuring diwa bobok kalau maka diak bobokng nyerenge seri cek simkuring omongan maneh boro-boro ku Gusti Allah jaga di akhirat puma Nusa di dunia bisa dijawab cek maneh mobil entong di rumah dan ge kotor Dei atau entongnya tuh dan ke lapar Dei setiap model Nu tadi dek naon tobat auna lamun dosa ulah itu dosa auna tobat auna isuk dosa tobat Doi ngan dosana ulah di rencana lapar aunadhahar auna isuk laparar doi ngan laparna ulah di Ulah cara pun anak dirongkok bulan puasa A bulan puasa mepandar arti boro-buru budak kalau dia pohon di ukuran tempat ke ceketara weh ngomong leokartengah imah simbolings yangnder belum di tengah imah kandung napehane naon Nya pakai budak terjujungki dan balik at-tan olahragawe ya sanggu sinhanaak gitu ngarah naon keengagehan pole etama laparna dihaja la lapar ayeakdhahar auna isuk lapardhahar dei ngan laparna ula dijiunjiun baju kotor auna susuh auna isuk kotor susuh Dewi ngan baju muang ngisuh ulah dipakai jej blogan paling geh kaje blogan dij blogan ku batur kacek rekan ku mobil nulummpa baba dua kali nglamnge bersih hmm. punya dosa ayena tobat ayena is dosa dari tobat do pula direncanakannu paling termah dosa na kudu bebastina unsur obse ini dan dosa motivasinya dengan dua nu bakal dihamkuku Allah teh Bapak nyen dosa bijahalalah lantaran bodoh kenyaho Bapak hari dipulas tuh istighbar tilu beruntul Insya Allah kunaon ujang minum arak nah kenging gitu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal ajlamu rijsun min amali syaiton pagawean setan kumacet ujang astagfirullahaladzim teu terang sugan teh teu dicare harina keneh ge ya bersih ngantong balik deui tuh bijahala nu kadua lantaran overmah naon overmah teh kapaksa atau dipaksa bangke temenang di dahar jadi overmaknate ulah nu subjektif tapiulu objektif ce ahli hukum mengah Kyai jadi dosa ayena tobat ayena isuk dosa tobat behi ngan dosana ulah direncanakan Hadirin kaum musliminhartos hart tobat waktu na tobatsyaratna tobat ngetingal ke timbul pertanyaan anak. buat kumaha caraana tobat jerum kas tobat dijawab tubuh ilallah tobat makan Gusti Allah pankasa boga dosa kudu tobat meren kammansa kamar Nu sama ento disebut tobat goreng patut bisi paili jengka Allah kamar Nu sama boga istilah tersendiri na ngerana Ilah tobat makan Gusti Allah dan dosa kamansaman lain langsung saatnya nama akibat kin ngalanggar aturan Allah jadi dosa kaman nusa ce Allah tewala takullaha of awaskah inung bapak boro-boro ngalawan nyebutkan hege temmenang Ari malah inung bapak dijiin bujan ngalanggar aturan Allah terpita retak renghak mana na Ibu Rama jadi dosa kaman nusa punya sabab gitu dosa kamusa ngarupak akibattina sabab manusa ngalanggar perentah Allah ngalanggar pannyare Allah atuhken ngarah gampang doate dibagi dua Ka Allah jin kausa kuma tobat na gampang hari tak nih ibu tinggal leun salah setiap subuh hudang-hudang tabuh salapan ulah dipakkettook hari takeh salat subuh laku ke tabu salapan ngajerit kalau Allah ngerdapanmpura Gusti Abdi hudang subuh kalauepasan dari istri mah biasa kaburangan subuh sala buru-buru ini negara salat subuh ku kaburangan buru-buru gera salat ah, subuh mau subuh loba di ban rumah awewek nucanungan gantian puasa airkat tinggalun kamari setiap gitu ngalanggar aturan Allah ayuna tinggal ke ayuna jot Allah ulah dipigawai auna tinggal ke auna tobat dasarnya nama tobat ke Allah mamabai nda Allah melautan hampura nu he semah isilah bebes jeing papa dama nu manusa Nam kudu beberes ju mansa ditaliin je tobat ke Allah sabab Allah buah nga hammpua karena tobat nama nusa la manak kaar beBSs jempa pada manuk manusa kepen ini ibunya Paingan poe lebaran baraya urangmu jauh dijunju nu agang diteang Silih Hampura eta murn maksudnate duh urang tas tobat hariwang Allah Tenari makanan tobat-urang lamun urang kan beberes kepada mangsa atau kapaksa uran teh kapaksa gitu ge soa salaman siih hampur dari kansa salaman ma maupangtolong di Bandung urut sa salaman lebaran kan kan solongkrong gabung punya punya punya penting ommo deh punya malah kusinguring ditanyatenan inimak salaman kapan lebaran nari lembaran kuaha salaman gitu tibalak ini a me lebaran masa salaman <laughs> gitumak lamun mi gawe perkara tenyahok maksudna legit upah Dusa salaman tenya maksudnaing poi lembaran pan sobura samaingcan lantaran kurang tas tobat sahlan lila jejelitan ke Allah hay yang di Hampura cekaterangan Allah teh mual ngahampura karena tobatmakal ngabulken lamun Abah jengmakta cansili Hampura diantara sessama manusa bus bisa bang begitu poi lembaran teh kabeh menta Hampura menta Hampura ngarah na Ariingis Allah Ten Hampura kalau maumbabalik kausa no he de Y su namba atau dosa masa teboga ah, dituduhkanku Kyai aya lima pantok dosa mansa ka de nukaji menyangkut masalah harta nyangkut masalah harta kumaha pinter memperkosa je ngerrebut harta milik Batur ku alus ku kasar ngarebut ngerbut ku kasar copek jegger darong nger tipuli ngaian orangrang jeritlah kalau Allah istighbar mentahhampura lamunkan beberes kemacanan beberes datangan jelemah kurang ditipu atau di palinginghampur ulahnya Hampurakuru disebut doana kuriing palinging barang kuriings dawang kuring mengarabut pagar Anente kuriing menyekot hayam Anente kuring mengajaiwang perkoian Anente na balu karena mah de ngamu dek ngadak wa kapulisi pebae kudu diganti kok kok si ngncek nu di pentahhampuratpurkwa ke Allah enng tinggal wdhu kedeppro sujud kok oh, pelaporan ke Allah Gusti Abdi paratos terus terang tadi halalfir kelemanku Ab rezekin di paling tapi man nabung nga halal pun Gusti ampun Abdi dituntut di Asullah kami ce Allah duluhampur mengkaning tobatna siih hampurana ukur satusa kalifan pohok kesalahan anak lumata siihpunal pointnt kedepruk kalaki omong salah dosa di subuh tepi kalau hor tihor kasar tuh bisa ngomong gitu tongku omongan dallin tukang pidatok kedepruk lagunanya cela cimata dan cimata ngomongmata ke dirapek asaanku Bapakpak hangetna cumata pemajikanbashan kalauan salaki ya Allah HTT runtuh hari takkeneh kalaulaki di rampmpa sirah pemajikan borong-boro dipendeta jadi diper kamihampura karena aneh Asfirullahdim bebas Allah bersih kalaurusak bersihbopurangkom di baruang di sihir diitnah halusta mal dihampur apa Allah kan terus terang maka dilembangu dikhian anuukalu dosa manusakamanat menyangkut akhlak dan gorengkan Batur teh biasa kurang tuh u Islam dari luar Islam Wah kasmahsemah beak detah digorengkan haruspun ayah ambil ketika dipukun daging TKB punya Oba pisan masalah agammaama nganu paling menonjol natah Baari nga jatuh keung ka batur bari itumakai elmu seetik-seetik kabatur teh Ha Setik-setik kubur Seetik-setik muri! cetik dolah ada ditanya na pokok nama di mana tuh secaraek dolahnya karenaar ehak bahaya beraku pu wanita ngajatuhkan halal haram musyrik kufur ka jeleman guys mucapkan dua kali mas syahadat lamunt Boga el muker ngajatuhkan hukum maka el kufur takkukur anak hadis setiap haramuanangan hadis ulama paham kuringuanj itu haram kon haram ku musyrik dolalahar kaj lemah nunggucapun dua kalima syhada dosa besar lain nyarek pulang haram pun kubuk lu haram sebut haram Nu musrik sebut musyrik Nu kufur sebut kufur tapi kudu boga tanggung jawab el taeta tobat na beratmargisak itu ngomo dari Imamza Lima lamun uran tas nyin dosaburu-buru tuturku amalsholeh Nur ooba tas nyarekan baurpan Batur tadi jadi renghatat kirim sanggu jengdah Harun taslung kasat didah Ibu supaya salaki amokna jadi tertuluspurana jadi jbar kumpulkan cego cari amalsholeh sing loba namun maksud hijiker betul urang jaga di ne kiamat K2 bisi rang di nepangadilan Allah di dakwah kubaturkir mayyar amalleh lamb amallehsa can ku kurang jadi lamun tobat kenyaan tuh bisa terus terang punya Allah kamarakabalehalahan dualeh ibutas ngalekanmah taan salat sunat sing loba hmm. ibu tasnyarekan tukang warung dutu merengannyuk taahan salat sunat sing loba meweh kafat sakit tobat Kediri kaum muslimin anu Mulia uraian singpuring dia awal Dwi kahir Adu ber agamalahmpu ga-mga udah dija penman pinter tobat pinter Ilah BBS karena nusa Umar bisa itu orang diing udah ngerit udah akanmah suci tuturkan singing Bismillahirrahmanirrrahim Allahhuma inna nas aluka ridhokawaljannah Wao zubika minsakhotika Wanar astangfirbo hal arib wa tu buila Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.